Adaleti titizlikle ayakta tutan hakimler ve Allah için şahitlik eden kimseler olun. Bu tavrınız kendiniz veya ana baba ve akrabalarınız aleyhine olsun. Hem aleyhlerine karar verilen veya şahitlik edilen ister zengin ister fakir olsun. Halbuki Allah ikisine de sizden daha yakındır. Onların maslahatını daha iyi bilir.'' Öyleyse haktan saparak nefsin arzusuna uymayın. Eğer dilinizi eğip büker veya icap eden hüküm ya da şahitlikten yüz çevirirseniz artık muhakkak ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi vel الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أي إيمان edenler! Allah'a, Resulüne ve peygamberine indirdiği kitaba, Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitaplara imanda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse o takdirde doğrusu haktan uzak bir dalalet ile sapmış olur. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Şüphesiz ki Musa'ya iman edip sonra buzağı taparak inkar edenler, sonra tevbe ederek Musa'ya tekrar iman edip, sonra bu defa İsa'yı inkar edenler, sonra da Muhammed'i inkar edip, inkarda ileri giden Yahudiler yok. Allah onlara ne mağfiret edecek, ne de kendilerini hak bir yola hidayet edecektir.'' بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما Münafıklara kendileri için mutlaka pek elemli bir azap olduğunu müjdele. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا Onlar ki müminleri bırakıp da kafirleri dostlar edinirler. İzzeti, şeref ve üstünlüğü onların yanında mı arıyorlar? Hiç şüphesiz ki izzet tamamen Allah'a aittir. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Muhakkak ki o size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde onlar böyle konuşmayı bırakıp bundan başka bir söze daldıkları zamana kadar onlarla beraber oturmayın.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 bu yüzden size Allah'tan bir zafer nasip olursa biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de ganimet verin derler. Eğer kafirlere bir zafer nasip olursa onlara da size galip gelmedik mi? Sizi öldürme imkanına sahip olup da kendi halinize bırakmadık mı? Hem müminleri sizden men etmedik mi derler. Artık Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Ve Allah kafirlere müminler aleyhinde kalıcı bir galibiyete asla bir yol vermeyecektir. İnnel münafikîne yuhâdi'ûne Allah ve huve khâdi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون Şüphesiz ki münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Halbuki o Allah hilelerini kendi aleyhlerine çevirerek onların başına geçirendir. Hem onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak pek az hatırlarlar. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا O münafıklar bunun imanla küfrün arasında bocalayıp duranlardır. Ne onlara, müminlere ne de bunlara, kafirlere mensupturlar. Allah kimi kendi küfrü sebebiyle dalalete atarsa, o takdirde onun kurtulması için asla bir yol bulamaz. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul kafirine evliyâ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dostlar edinmeyin. kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil kılmak ister misiniz? Ee, Şüphe yok ki münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar onlara asla bir yardımcı bulamazsın. İllellezîne tâbû ve aslahû ve i'tasamû billâhi ve ahlasû dînehum lillâh feulâike ma'al mu'minîn ve sevfe yu'tillâhu'l mu'minîne ecran azîmâ. Ancak tevbe edip hallerini ıslah edenler ve Allah'a onun dinine sımsıkı sarılıp dinlerinde, ibadetlerinde yalnız Allah için samimi olanlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdir.'' Allah müminlere ileride pek büyük bir mükafat verecektir. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum ve kâlallahu şâkiran alîmâ. Eğer verilen nimetlere şükredip iman ederseniz Allah size ne diye azap etsin? Çünkü Allah şakir, İyiliklerin mükafatını fazlasıyla verendir. Alim, her şeyi bilendir.